Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit, temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb eh, el treball d'Arturo Delegado al front del control de so, vos saludar com cada nit Manolo Montador. Recorda que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM, en aplicació per a dispositius mòbils, a pel·li Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba Esports 97 avui nit. Avui no fem pregunta com a tal. Avui estem passant-vos una enquesta. Són 12 les preguntes, ni més ni menys. 12 les preguntes eh, que estem fent-vos al voltant eh, de la primera volta del València Club de Futbol en la Lliga. La primera volta que va finalitzar el dissabte això més o menys de les 8 de la vesprada quan el València finalitzava el partit amb victòria per 3 eh, gols a 2 davant de l'Almeria un eh, València Club de Futbol que en el dia d'avui ha descansat i que tornarà demà a la feina. Encara amb ixe anunci, perquè eh, quan li dóna la gana és tal el seu poder, omnimo de dins del club, que Nuno se disfressa de portaveu i declara els pròxims passos a seguir. Va parlar d'un fitxatge i l'altre dia, després del partit contra l'Almeria, va parlar de fitxatges i de canvis estructurals Mm, no sabem encara a què se refereix si bé és cert que sembla pot vindre algun reforç per a València en el que resta de mercat d'hivern més enllà dels 25 quilates que s'ha gastat ja el, el club en Enzo Pérez anem a parlar de canvis estructurals si se'n recordeu fa ja mesos que vos veníem dient que el run-run que el rumor es que eh, será Nuno qui assumirà les màximes competències en matèria esportiva i que eh, Rufete quedarà eh, per a l'acadèmia, però és un rumor eh, i certament quan l'altre dia va parlar l'entrenador sobre això eh, van disparar-se les alarmes de moment no s'ha manejat res i ja veurem esta setmana si és tan decisiva com va dir el propi Nuno Espírito Santo eh, eh, me, perquè, més que res perquè ja que veure també com arranca la segona volta de l'equip la, el Joc Champions joc que a dia d'avui ja que recordar que el València no té encara està ocupat per el Sevilla, que és el pròxim rival del València. Per tant, el partit del diumenge a les 9 de la nit contra el Sevilla esdevé importantíssim per al conjunt de Nuno Espíritu Santo. Pràcticament podríem dir eh, que no decisiu, però sí importantíssim, eh, perquè és un rival directe, ara mateix rival directe, el València està amb un 1-1 de la nada i el que poguera passar en el gol a veràs particular entre els dos podria determinar que a empat a punts a la fi de la temporada un estiguera sobre l'altre, per tant, és un partit eh, molt assenyalat el del diumenge en un València Club de Futbol que a hores d'ara la impressió, almenys personal ja no pararem amb gent perquè avui esta enquesta que vos hem ficat en el Twitter del programa també van a respondre eh, penyistes dels que habitualment xafen Mestalla, dels que seguissin també el València en els desplaçaments i que també ens poden donar una visió de que ha sigut el València en aquests eh, primers de nou partits de Lliga. Però deia que en aquest partit contra el Sevilla també el València ha de buscar una identitat més forta. Que en les últimes jornades, almenys el meu entendre, ha perdut l'equip. Per a mi el València era molt més reconeixible en les 10 primeres jornades de Lliga que era ja que jugava que el que és ara, sincerament. Entenent que no és mala la primera volta que ha fet l'equip del 1 eh, Ja que dir tot. També entenem que no s'està en l'objectiu. Joc Champions. A hores d'ara, cinquè, quart, el Sevilla. Amb tot això, ja que recordar que per a aquest partit, per a partit del Sevilla, no estarà Antonio Barragán. Avui ha fet el València públic el part mèdic. Eh, té una lesió muscular de grau 2 en el bíceps femoral de la seva cama dreta i se perd les tres pròximes setmanes. I a més a més, també eh, la Lliga ha fet avui eh, públics els horaris de les jornades 23 i 24. I tornem a tindre problema, perquè la Lliga ha ficat un partit on sap que no pot ficar-lo. Li ha ficat el València-Getafe del eh, diumenge 20... Eh, diumenge, un moment, a veure que el tinc per així, 15 de febrer, el diumenge 15 de febrer, li ho ha ficat al València de Futbol a les 12 del matí davant del Getafe. Sabedors que el València a les 12 no pot jugar en Mestalla perquè l'Ajuntament determina que en el pàrquing de Mestalla és on se celebra el rastre cada diumenge i que, per tant, ahir no podrà jugar-se el partit per qüestions de seguretat. Ja veurem, per tant, què determina i a qui toca la Xina dels horaris que donen la Lliga que després acaba canviant. El desgavell de sempre. 11 i 36, moltes coses per davant, així que no perdem més temps i repassem l'actualitat del dia, com sempre, en 5 fotos. Balanç de la primera volta, el que ha fet en el dia d'avui Nuno Espíritu Santo, qui s'ha mostrat satisfet amb una puntuació que, segons el preparador, els diu que han fet bé les coses. Es una puntuación que nos dice que, que, hemos hecho bien las cosas, que 38 puntos dentro de nuestro objetivo final son, son importantes. Nosotros valoramos mucho, mucho eso, pero queda mucho por delante. Barragán cao tres setmanes. El club a més este matí el par mèdic que diu que té una lesió de grau 2 en el bíceps femoral de la seva cama dreta. Altre lío amb la Lliga que ha posat el València Getafe de la jornada 23 diumenge 15 de febrer a les 12 del matí. La Lliga haurà de rectificar perquè per qüestió de seguretat a aquesta hora no es pot jugar a Mestalla. El primer reforç de l'hivern es tracta de l'andalús José Mari, que ha sigut presentat este matí pel llevant d'Unió Esportiva i que assegura que està des de ja a disposició de l'entrenador. Las primeras horas han sido magníficas, ha sobrepasado eh, las primeras ideas que tenía de lo que me podía encontrar en el, vestuario. Eh, me han recibido muy bien y por otro lado, pues eh, estaré, yo estoy a disposición del míster desde ya rival temible en la Copa. El Barça es el rival que ha tocado a Valencia Bàsquet en el sorteo de Copa del Rey. El partido de quart serà el 9 de febrero a les 6 de la vesprada. Perasovic sabe que tienen un or, un, perdón, perdón, un dur os, eh, un os dur de Rosegar, Bueno, siempre cuando te enfrentas a Barcelona es un partido muy duro. Creo que últimos tres años eh, nos apartaron de todos los eh, títulos posibles, todos los finales posibles en la liga, dos veces en, en la Copa, Supercopa, un equipo de primer nivel europeo. Les 12 de la nit i 38 minuts, no perdem ni un segon més de temps. Vos recordo, teniu l'enquesta en arroba esports 97 nit eh, per a eh, contestar-la i anem a fer-lo ja amb eh, tres penyistes del València de Futbol que avui compareixen en este programa per a respondre de l'enquesta i opinar de la primera volta de l'equip de Mestalla. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. Del productor de los Skoda Pibe Days presentamos la gran estrella de la película, Skoda Fabia 5 puertas, con llantas de aleación, aire acondicionado y faros antiniebla, por solo 7.700 euros. Skoda Pibe Days, condiciones adicionales al Pibe en Fabia y toda la gama Skoda, solo hasta el 31 de enero. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de enero. Skoda Plauto, en Valencia Tres Forques y en Paterna, Polígono Fuente del Jarro, plauto.es. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. El diumenge, la batalla por la Champions es juga a la 97.7 Radio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Esports 97 nit. El teu equip, la teua ràdio. Arranquem ja, dèiem, acabada la primera volta, volta de la Lliga per al València Club de Futbol no massa lluny del seu objectiu, però no en ell, que és jugar la Champions i, per tant, cinquè ara mateix el conjunt de Nuno, per quart el Sevilla. És per això que estem fent una enquesta en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, i teniu les preguntes, són 12, però volíem també, més enllà del que podem opinar, després tindrem la tertúlia amb Julián Montoro, amb Miqui i amb eh, Jaume Ortí, és a dir, un periodista algú antes de futbol i el, el millor president de la història del València eh, opinaran, però també volien que Mestalla eh, opinara, que la gent que xafa Mestalla, que la gent que viatja amb l'equip, es donarà la seva impressió i contestar a la nostra enquesta. És per això que hem juntat a tres periodistes del València Club de Futbol. Eh, si seguiu el Supermurciélago, eh, a alguns els coneixereu, segur que sí. Com, per exemple, a Miguel Castillo de Gambatxer. Hola, Miguel, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. També a Paco Senent de la Pella Pep Balaguer, de Pola de Gaibona. Hola, Paco, què tal? Què tal? Bona nit a tots. I a Juanjo Bendicho de la Penya de l'Empaste, a la Bala dels Orells. Hola, Juanjo, què tal? Bona nit. Hola Manolo, bona nit, bona nit a tots els oients. Bueno, eh, lo primer, més enllà de, la, de les preguntes de les 12 que anem a intentar fer les 12 eh, de l'enquesta, esteu satisfets amb la primera volta del València? Bueno, comença... Com, comença, Miguel, que sempre és el més tirat endavant. Vinga, va, Miguel. Va, va. A veure, eh, en quant a lo que és la Lliga, sí, eh, a lo millor haurem pogut treure algun punt més, mm -hmm. i, en, i en canvi en la Copa, pues no, la Copa eh, decepcionat totalment. Absolutament. Juan, eh, Jo, jo, sí. crec, jo Juan. crec que la, n'hi ha eh, llums i ombres, eh, la lliga llum totalment, l'equip jo crec que està rendint bé, molt bé i en la Copa un fracàs absolut. Sí, hem tingut una primera volta prou, prou bona del València, sobretot en casa, que pràcticament de més talla no, no han volat punts, fora de casa sí que han pogut veure pues, partits prou més fluixos en algun resultat pues, prou dolent com pot ser el dia de, del Depor i la trajectòria de Copa no, que no, no, no mereix ni comentari no? han sigut quatre partits a qual de tots més roïns Està clar. Senyors, anem en la enquesta esteu preparats? Sí, sí. Bueno, eh, eh, Pere Adre, bueno, jo ho vas dir nomenant, però, però bueno, eh, Miguel, Paco i Juanjo, nota de la primera volta. Miguel. En Lligo en 8, en Copa 0. Val, eh, en principi anota Lliga perquè el que s'ha complet és la primera volta de la, de la Lliga. Correcte, <laughs> correcte. Paco. Un 6 i mig. Un 6 i mig. I Juanjo? Sí, un 8, en la Lliga un 8. Eh, pense com Miguel, el, el problema ha sigut l'eliminació de la Copa i, i eh, el paper que han fet en la Copa. No sé que sí, una mitjana de 7, però bueno. Eh, eh, la segona pregunta, nota per en 1? 7. 7, Miguel. Paco? Sí. Jo vaig a fer també un 7, eh? Un 7. I Juanjo? Jo un 7, 7 i mig. Eh, jo crec que ha fet una bona puntuació final, ha aconseguit fer una gestió acceptable del grup. Jo, jo crec que un 7 i mig. Perfecte. Anem a la tercera pregunta. Millor jugador de la primera volta, senyors? A mi, per eh, qualitat, per el rendiment, José Luis Gaya, sense dubtes. No tinc dubtes en aquesta Perfecte. Paco? A mi m'ha impressionat Otamendi. Otamendi. I Juanjo? Uf, pues per, per una nota discordant, Alves. Alves, el porter, que ha, ha pagat dos penals ja, no?, que duem de, de Lliga. Eh, pregunta número 4. Jugador revelació de la primera volta? A mi m'ha sorprès molt Otamendi el rendiment, sincerament. Otamendi. Mm. Perfecte. Vale, Paco. Vaig a fer el canvi en, en Miguel, vaig a anomenar a Gallà perquè definitivament es, és una gran esteu, notícia esteu, que esteu els dos jugant a, a veure qui va i qui torna. <laughs> Ah, o també di Gallà, Gallà també di. Que Sacha sentat en l'os és una gran notícia. Uh -huh. I Juanjo? Home, jugador revelació, no n'hi ha dubte, és Gallà. És Gallà. Gallà, per a Juanjo, ben dicho. Pregunta número 5, pitjor jugador de la primera volta? A mi, eh, per, la, per la importància que tenia dins de la plantilla, perquè podem anar i, i, i tirar la culpa a Felipe, eh, Augusto i tal, mm. jo me quedo en Joel. Eh, els partits de Joel, però el que se'l va fitxar, no, per a mi no ha complit. I uh mhm. -huh. si tinc que dir algú dels pitjors, Joel. Està clar, la teua, la, el teu raonament. Eh, Paco, tant Joel com Felipe Augusto jo crec que els dos poden anar de la mà com a l'home roïn d'esta temporada. Perfecte. I Juanjo? Uf, jo eh, podríem dir els mateixos jugadors, jo m'ha dut una gran decepció en un altre jugador que mira, ja no està, que és Carles Gil, que mm. esperava molt més d'ell. De, de, Perfecte. Pregunta número 6. La millor virtut de l'equip? La defensa. Eh, este equip, eh, en este equip se pot eixir fora de casa. O sigui, és un equip prou solvent. Uh mm-hmm. eh, -huh. M'agrada com defen l'equip. Paco? I la prova més gran, encara que van perdre el partit, uh mhm. -huh. de, de, de lo que estic comentant des el dia del Barça. Val. O sea, tu parar a Messi, Suárez i Neymar... Sí, mirant els gestos que estan fent per ahí, clar. Efectivament, i que al final el tenen que guanyar en un gol de rebot en l'últim minut de Busquets, per a mi es eh, reflexa eh, que és aquest equip, en Perfecte. defensa. Paco? Bueno, a mi el que més m'ha agradat d'este nou València per ser un projecte molt xop i molt nou és que l'equip després de molts anys torna, torna a tindre la capacitat de competir. Uh -huh. I Paco? Però i Juanjo? Jo destacaria diverses coses. Eh, en primer lloc, el rendiment a Mestalla, que, que com dia Paco s'han perdut molts punts, és un, ha sigut un rendiment molt alt, la bona resposta davant de rivals de categoria superior, diguem, que els últims anys, les últimes temporades, no, no aconseguien bons resultats, ja han guanyat el Madrid, han guanyat el Villarreal, han guanyat l'Atlético, han empatat en el Pizjuán, és a dir, estem donant una molt bona resposta en els equips, diguem, grans. I una tercera qüestió també jo considero molt important és el repartiment del gol. És a dir, eh, eh el gol està super repartit. Parejo porta 5 gols, Alcácer de porta 5, Piatti 3, han marcat els defenses, han marcat els ah. migcampistes... El repartiment del gol és, és també una dada significativa. El pitjor efecte de l'equip, senyors. Eh, eh, l'atac, eh, l'atac. Eh, però a lo millor més que els atacants, eh, que este equip no ataca bé. Això és lo que el jo... Joc, el joc ofensiu. El joc ofensiu, eh, en, no de tres quarts ni defensa, que quan ve a apuntar Juanjo quasi tots han marcat. Però jo sí que tiro falta que eh, o els davanters no han estat fins o no s'han creat les suficients ocasions per, a, per, a, per als davanters que tenien. Entonces jo, lo pitjor per mi de l'equip és com s'ataca. Perfecte. Eh, Paco. Per a mi lo pitjor en diferència i lo que mos impedís que no li estem donant encara millor nota i millor valoració és que fora de casa no acaba d'anar. Uh -huh. Bé, jo penso Paco. que a banda, a banda de lo que acaba de comentar Paco, el baix rendiment fora de casa, és aquesta dualitat que l'equip de vegades eh, es desenxufa i n'hi ha partits en els que no dona la talla, mm, no sabem ben bé per què. I aquesta dualitat crec que és el pitjor de, de, la primera, de la primera volta. Primer, eh, pregunta número 8. Acabarà l'equip en Champions, Miguel? Sí, per supost. Vamos, no tinc dubtes. Paco? la progressió de punts que porta és molt bona i ara l'equip no va tindre un partit per setmana a diferència de rivals, jo crec que sí que acabarà fent Champions a final de temporada. I Juanjo? Si, si fas un anàlisi de les puntuacions semblants de les últimes temporades, eh, en, una, en 30, 38 punts en fer, crec, vamos, jo crec que, que per suposar que anem a quedar entre els quatre primers. El millor partit, senyors? Jo ahir vaig a triar eh, es 20 minuts de l'Atleti de Madrid, la segon part contra el Madrid, i el línia general és el dia del Barça, a mi això seguro milloret. Vale, i ara, i ara queda, queda't en un. <laughs> pues si me tinc que quedar en un, i perquè feia molt de temps que no li guanyàvem, contra el Real Madrid. Perfecte. Paco. I jo, i jo també coincidís que Miguel, el partit del Real Madrid per a mi és a, a línies generals no? i com a, com a partit eh? pues, global, no, 90 minuts, me quedo en el del Madrid perquè no simplement per la rivalitat que hi ha en el Real Madrid, que sempre és important i sempre alegra molt guanyar-los, venia després de 22 partits sense perdre i és l'actual campió d'Europa. O sigui, crec que és un partit que sempre, sempre és memorable quan el guanyes. Ojo. Sí, jo coincidís. Per la, la, el nivell del rival i per les circumstàncies que en el partit, el del Madrid. Perfecte. Pregunta número 10, el pitjor partit. El pitjor partit per, per, per, per a mi, el de Llevant. Es un, partido un que el Valencia, no por pedre, está claro que a lo mejor el de la Coruña de París me escandalós, escandaloso, pero lo que significaba y per, i per y va conforme está, es el, del ese sense dubtes. Val. Eh, Paco? Bueno, yo creo que el partido del, del Depor es el que eh, hem visto el pitjor Valencia de la temporada y el, ara més el del Español por lo que n'hi había en xoc y por lo que el equipo no dona la cara ese día y Juanjo? el partido pichor es el de Cornellà, que es el primer, el primer chute el fas en el minut Pero si se entreme en la liga yo creo que el pichor va a ser el, el de la Coruña. El el de, el de Riazor. Señores, pregunta 11. ¿Necesita la plantilla reforzos, sí o no? Yo pensé que sí, que ya que retocar... Ah, y se va para la 12, de, momento si necesita o no. Paco... jo crec que això un partit només per setmana mm. no li caldria ja en l'arribada d'Enzo Pérez més fitxatges al València. Una altra cosa és que em prengués a fitxar mm -hmm. a, a compte d'estiu però fitxar més no assegura estar entre els quatre primers, no és una matemàtica exacta. I Juanjo? Jo crec que sí, si li fa falta alguna posició. Val, perfecte. Pues ara me teniu que dir exactament quines són les posicions a, a reforçar per vosaltres. Miguel. Jo, si, si poguera portar, portaria a un 6 a un lateral dret i hi ha com a última opció un interior, però ja és l'últim. Paco? Jo crec que un sis de, de plenes garanties sí que li fa falta al València. Uh -huh. Ara la lesió de, de Barragán, perquè tampoc està molt clar el que pot donar fer un lateral dret vindria bé, i a partir d'ahí pues, doncs, crec que el València en, en bones bandes, la davantera, se, se reduiria el problema, Pero bueno, ten a un buen nivel y feu Boren, ¿qué pasa con con el de la Copa de África? ¿Y Juanjo? Hombre, pues yo tenía las circunstancias en, que en yo a Joao Pereira no conta per a Y la lesión de Barragán, yo tengo claro que haría falta un lateral derecho. Perfecto, pues eh, me quedé las vuestras opiniones. Se vos queda alguna cosa a perder, señores? a Miguel, a Paco o a Juanjo? De la primera vuelta? De la primera vuelta? pues que se tiren en falta pues, eh, 4 o 5 punters que a poc que haver donat l'equip més es tindríem, estaríem parlant de 44-45 punts sense fer eh, ninguna cosa de l'altre món. Uh mhm. -huh. Ara estan, eh, estava sentint que el Sevilla ha fet la millor volta en 39 i nosaltres en un poquet més es passàvem, saps el que vull dir? Te, doncs te dones la sensació que en un poquet més soles estaries eh, tercer sobrat. Està clar. Bueno, Miguel Castillo, Paco y Juanjo, ben dicho, ja que ha anat la cosa, quedem per final de temporada i la rematem en la segunda vuelta, val? Exacte. Correcte. <laughs> Sí, Gràcies als tres. I quina celebra que estem en Champions, bona nit. Vinga, segur Vinga, que sí. Molt bona, nit. Eh, tres penyistes, Miguel Castillo de Gran Batxer, Paco Silent de la Pella Pep Balaguer de Paula de Vallbona i Juanjo Bendicho de la Penya de l'Empasta del Balader Solés, que ens han eh, ajudat en el dia d'avui a eh, fer una enquesta que també vos estem fent a vosaltres en arroba esports 97 dit. La primera volta volien que farà eh, gent que xafa més talla, gent de carrer, la que eh, vull donar les seues opinions eh, tenint en compte que nosaltres hem estat tota la setmana eh, pegant-li voltes a l'assumpte. 11 i 53. Eh, Barragán, com dèiem, 3 setmanes. Lesió en el, de grau 2 en el bíceps femoral de la cama dreta. Eh, en la Copa d'Àfrica ha debutat amb eh, victòria a Algèria 3 a 1, ha jugat Fegorí i ho ha fet prou bé davant de Sud-àfrica eh, i com vos dèiem, jornades 23 i 24 jornada 23, diumenge 15 de febrer en principi a les 12 del matí cosa que no serà València-Getafe i dissabte 21 de febrer, jornada 24 en Córdoba i a les 6 al nou Arcàngel Córdoba-València, dissabte 21 a les 6 eh, de la vesprada eh, atenció al tema de Fede eh, s'està dient que pot eixir cap a Anglaterra i hi hauria algun equip i sembla que podria ser el Tottenham que estaria disposat a oferir 10 quilos per al jugador amb el qual això suposaria que amb aquests 10 quilos el València s'enduria 8 perquè el futbolista seria comprat per el, per el Córdoba per la clàusula que té, 8 quilos i el Córdoba ne guanyaria 2, per tant del res el Córdoba se trobaria 2 quilos i el València 8 Aixina que, atents perquè Fede Cartàvia podia eixir rom cap a la Premier i li deixaria 8 quilets més en caixa de València que per a fitxar no li vindrien gens malament al conjunt de Mestallà. Eh, Tanquem encara que després eh, entrarem eh, en eh, la tertúlia amb Jaume Ortí, amb Julián Montoya, amb Miqui, en més coses puntuals, en algun nom més, però de moment ho deixem així, deixem així la informació del València Club de Futbol. Anem a llevant d'una esportiva que avui ha presentat José Mari. Ahir va caure 1-0. Està en joc de descens del conjunt Granota. Necessita sí o sí Manolo Salvador encertar en el davanter centre que porten al mercat hivernal. pero que si no el equipo tiene un problema de gol yo eh, creo que prou de cualquier manera, avui com me ha presentado José Mari que ve dels Colorado Rapids Y que eh, se ha definido a como a ese tipo de jugador Soy un centrocampista eh, defensivo, pero me gusta tener el balón, me gusta el juego, el juego de toque, de posesión. soy, no me gusta mm, tener mucho alardes, pero pero jugar efectivo, jugar para el equipo, eh, combinar con la gente de ataque y ser un poco, un poco el enlace entre la defensa y, la gente de arriba. Eh, y bueno, eh, mi posición es medio centro, pero sí que es verdad que en lo que el míster me necesite puedo, puedo acomodarme. A mes a mes el Matéis José María al cual se le ha preguntado que se le sense competir. claro si es que la norteamericana Norteamericana pero X X va a acabar y y Matéis lo explicaba de esta manera. Sí que es verdad que, que llevo tiempo sin competir, pero es algo lógico. En Estados Unidos mi equipo acabó en, a finales de noviembre. Como es lógico, el mercado de, de, Europa empieza en enero y es un trámite eh, de tiempo que, que, no podía hacer nada. Si quería competir en Europa tenía que estar así. Yo me he encargado de, de entrenar mucho tiempo en un centro de alto rendimiento para estar al mejor nivel posible y me falta, como he dicho antes, pues en los entrenamientos diarios que, que ahí es donde, es donde voy a trabajar a tope para echarlo antes posible. Pues eh, és el que ha donat de sí, si, com dèiem, el Llevant ir, eh, cau a llocs de descens. Me recorde que el dijous abans del partit el porter Mariño deia el que siga menys pedre perquè mos passaria. Bueno, el, el Elx. Bueno, pues ahí va pedre el Llevant i va passar el Elx. Eh, entre altres coses, el penal errat per Rubén, decisiu, i decisiva també l'acció de David Navarro que a voltes té coses incomprensibles al 70 por segon. I ahir, en el minut 6, davant de eh, l'àrbitre, fa una acció que li costa la cartulina roja i ja va ser un lastre prou pesat per a un llevant que eh, necessita gent que li faça fàcils les coses i no que li les complique. I tal com està el llevant, jugar amb 10 homes des del minut 4, 6, perdó, és complicar les coses a l'equip. Jo crec que ahir, ahir a David Navarro li tenen que pegar una petonet i exigir una miqueta la cartilla al central del port de Sagunt. També jornades 23 i 24 per al Llevant, doncs que tal la Lliga. El eh, diumenge 15 de febrer a 23, a les 5 de la vesprada, Barça Llevant un Esportiva en el Camp Nou. I jornada 24, dilluns 23 de febrer, a les 9 més quart, Llevant Unió Esportiva Granada. Anem a parlar de bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal? Bona noches. Perquè ja tenim eh, el sorteig de la Copa del Rei que bueno, le ha, pasado una, ha una mala pasada al Valencia Sí, bueno, e, era evidentemente un rival difícil el que iba a tener en primera ronda. Es verdad que, bueno, e, evidentemente el más asequible iba a ser o podría ser el, Juventud. Después, bueno, podría haber sido el Unicaja, aunque es el campeón de invierno de la Liga CB, y después quedaban los dos cocos, el, Real Madrid y el Barcelona, y al final ha sido este último. Eh, será la circunstancia que va a ser la tercera vez consecutiva que Valencia, Basket y Barça se crucen en Copa del Rey. Hace dos temporadas en la final de Vitoria ganó el Barça, la pasada temporada en Málaga se cruzaron en este caso en semifinales y también ganó el, Barcelona. Vamos a ver si en esta tercera ocasión el Valencia Basket es capaz de eliminar al, al equipo de, de, Xavi Pascual en un partido además que abrirá la Copa del Rey puesto que ya tiene horario y día. El jueves 19 de febrero a las 7 de la tarde se disputará ese encuentro entre el Valencia Basket y el Barcelona. En caso de acceder a semifinales el equipo valenciano se cruzaría con el vencedor de la eliminatoria entre el Unicaja y el, Bilbao Basket. Bueno, eh, eh la teua impresión es que, lógicamente va a estar en chinés, no? Hombre, va a ser difícil. Eh. De aquí a, allí todavía queda un mes. Es verdad que es a un partido. Es verdad que a un partido pues puede pasar eh, eh, cualquier cosa. Y bueno, la estadística marca que además, bueno, se si van a enfrentar. Va a ser esta la séptima ocasión que los dos equipos juegan en, en Copa. con cuatro victorias para el Barça y dos para, el Valencia Basket. Difícil, desde luego, es, imposible yo creo que, no. Habrá que ver cómo llega el equipo dentro de un mes y también cómo está, cómo está el Barcelona. Perfecto, gracias eh, Juanma. Ah, por cierto, y se ha confirmado la lesión de ah, Van Sí. sí, cuatro, cuatro semanas. Cuatro semanas va a estar en el dique seco, en esa lesión eh, muscular, con lo cual, según las previsiones, podría llegar para la Copa, pero muy justito, pero evidentemente contratiempo para, para el equipo de la con la, con la baja del base belga. Gracias, eh, Juanma. Buenas noches. Ho deixem així, la primera de hora y arranquemos la de debat a tertulia. de l'anàlisi. A es que ya están els contertulis y vienen en ganetes. Venga. Thank you. Esports 97 nit, la tertúlia. les eh, 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi. Uh, avui tenim de tot, i a més, està bé perquè hem fet, estem fent una enquesta prou ampleta de 12 preguntes que a més la gent està responent moltíssim eh, sobre la primera volta del València avui tenim eh, tres parts eh, cadascuna eh, que ve des d'un punt de vista i que per això crec que eh, és un bon dia per a que ells també vagin responent a l'enquesta després eh, la, més que respondre-la la comentarem perquè cadascú té eh, una visió eh, i a més diferent, cadascú des d'una de, part des de la part d'aquí a estat en els despatxos i que és el nostre president està Jaume Ortí hola Jaume, què tal? Bona nit Buenas noches. Ara parlarem primer, lògicament, del València-Almeria, perquè sí, per tot el que va donar, i després entrarem en un anàlisi, jo crec que llarg aquí extens, del que ha sigut la primera volta per al València sí. Club de... S'ha acabat i ara és el moment d'opinar d'aquesta mitja volta. Correcte. També està així, el, des de la part periodística, el director del diari Superdeporte, Julián Montoro. Hola, Julián, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Eh, com deia, del València Almeria anem a parlar, ja aquí estés, jo crec que hi ha que parlar, però també anem a parlar de la primera volta del València. Te pareix bé? Bueno, bé. Sí. D'on se l'ha provat? Sí, sí, clar. Suposo que seran més cosetes, Ahà. però bueno... Està bé. bé, està bé. I des de la part tècnica ens eh, acompanya esta nit Eh, vaya, eh, tenim eh, un problema amb Eduardo García Velda, amb Miki, però de seguida el recuperem. Senyors, eh, lògicament, eh, s'ha acabat la primera volta, a mi set 3-2 davant de l'Almeria, el València se va tornar a guanyar, jo crec que en la segona part, per insistència i pegades, el que té tindre millors jugadors, el València té millors jugadors que moltíssims equips de la Lliga Espanyola, i un València en el qual a mi me va costar durant el partit saber exactament quin era el sistema i on jugava cada jugador, cosa que en part, en part, me preocupa. Eh, per què? Perquè jo el València de les 10 primeres jornades, per a mi, era molt més reconeixible que este València. Sabia molt bé que jugava, no ja el sistema, sinó la posició de cadascun i quin era el rol de cada futbolista de l'equip. I a hores d'ara, cada volta que no nos trastoca el sistema, que ja hem per a, per a mi massa... Avui venia un fantàstic reportatge en Superdeporte que diria així com l'equip antisistema, no, Julen? Uh -huh, sí. eh, eh, perquè, en efecte, no té un sistema fixe i a mi m'agrada que els entrenadors tinguen ressorts per a canviar el sistema, però també m'agrada que un equip tingui un sistema base sobre el qual eh, generar el seu futbol i després, sobre la marxa, puc anar aplicant altres. Però tant de canvi de sistema, eh, Julen i, i Jaume, eh, no sé jo eh, si és bo per a la València, que torna a dir... Eh, en les últimes jornades veig un València menys reconeixible que el de les primeres jornades, que per a mi era prou més reconeixible. Bueno, jo crec que... Jo recordo que hi ha hagut moments que, que hem dit així de que el sistema de València a vegades per l'havien li havien pillat el truquet, no?, en algun moment. D'això ho parlàvem de, després dels primers partits de, de Lliga. Després, eh, també eh, estem d'alguna manera comentant de que la mitja volta ha donat per a canviar massa sistemes, no? No s'ha sentat lo, perquè la meva aspiració al futbol no, això es, eh, parlen sempre de que tenim una plantilla, tenim molts bons jugadors, a mi sempre m'agrada dir tenim un bon equip, no? I crec que aquest projecte és el que falta definir perquè va fer un bon equip, ja que és un bon equip que siga, que cada un sàpiga el que tinga que fer, però que no va llevar un jugador tingués que trastocar tres jugadors, no? Eh, L'únic que positiu i important per mi és que acabant la primera volta ja sabem Conxuta. Conxuta al València crec que ha fet proves de sobre per saber ja en què compta i crec que a partir d'ara pues, el que té que fer és el, el violí ja està afinat, treure el rendiment i que les notes sonen de categoria. Julián. A veure, eh, Mm, l'altre dia n'hi havia circumstàncies també eh? eh n'hi havia una problemàtica en la banda dreta problemàtica en la banda esquerra i bueno eh, me dona la impressió de que en uno des del moment en què va se va acordar l'arribada la, eh, d'Enzo Pérez pues, tenia eh, en ment fer algo aixina com el que va fer l'altre dia uh -huh. mm, jo pensé que no, no estava massa treballat això el 4-1-4-1 sí eh, però bueno crec que sobretot després de l'experiència pense que va ser circumstancial jo crec que el sistema bàsic eh, d'ací a final de temporada va ser el de tres centrals que és bueno, el que últimament ja havia donat havia donat millor sensació el de més equilibri havia donat, a, a, pareixia que era el, el, que, el que més s'adequava a les circumstàncies i, i, el, i el que més eh, permetia pues, uh -huh. eh, manejar els partits de, pues, segons el, el resultat i, i bueno jo crec que això va ser la idea supose que, que els canvis que, que poden haver en, en la plantilla van anar en aquesta direcció i, i bueno, a partir d'ahir l'altre dia no sé si és que no, no acaba d'atrevir-se a ficar tres centrals dels quals dos eren Bezo i Lucas Orbán uh -huh. bueno, jo crec que va ser més eh, un experiment i bueno, <laughs> espere, un altre més que ho diu Jaume espere que la conclusió siga que en la segona meitat l'equip estava molt més eh, molt més equilibrat sí, i, sembla, i, sembla que sí, sembla que prou i, més equilibrat però n'hi ha molt més clara la idea n'hi ha no? algo me dices un moment sí, que sí. salude al tercer que ja el tenim Eduardo Barcabel ah. Miqui, què tal Miqui? Hola, què Buenas noches. Bueno, estàvem parlant, Miqui, de, de la quantitat... Bueno, eh, amb motiu de la fi de la primera volta, dice 3-2 de València davant de l'Almeria, eh, del nou canvi de sistema de Nuno Espíritu Santo i estava dient que a mi el València te podria agradar més o menys però me semblava prou més reconeixible les dos primeres jornades de Lliga que a hores d'ara eh, després de que Nuno ja s'ha utilitzat eh, quatre sistemes diferents Sí, bueno, os he estado oyendo a todos y estando de acuerdo con todos Yo el único matiz que estaría así en principio para decir es, eh, a mí me gusta que un equipo tenga un sistema que normalmente es con el que juegue, con el que se le identifica, pero sí que es verdad que hay veces que, que hay partidos que no viene mal que un entrenador cambie jugadores y cambie sistema. Lo único que yo voy a decir, una de las cosas que, que yo pienso, una cosa es cambiar el sistema por el equipo contrario que juegas, y otra cosa es cambiar el sistema para que jueguen tus capos, que es lo que me está dando a mí la impresión que se hace muchas veces, que para que jueguen jugadores cambia el sistema, no por el beneficio del juego, sino por el beneficio de no dejar a ninguno de los capos fuera. A mí, mira, eh, y Sol que estar... Me he dicho que discutir pero Sol que estar que estar lo que dices. Y ahí, vas a usted te la A me da la impresión que a este Valencia... li falta fluidesa en el joc ofensiu i li sobra precisament preocupació pel rival. L'altre dia Oscar Rubén Valdez eh, ens feia una comparança molt bona a la fi del partit, eh, fent el resum i deia, quan jugues contra un equip que se tanca molt bé, diuen, és es que se tanquen molt bé. Quan jugues contra un equip que té molt bona tarda, diu, és es que ataquen molt bé. Val. I tu què, tu què aportes al partit? El teu equip què fa? Com li planta cara d'això? Perquè només està el rival que té coses bones, no estàs tu també, y a voltes me parece que el València se preocupa en excés de neutralitzar el rival i poc de desplegar les armes que té, que són moltíssimes. Pues no estoy más d'acord, eh? Perfecte. No, no, no sé, Miqui... Fantàstic. <laughs> Eixa és la millor notícia en una tertúlia. No, no sé, Miki que... Bueno, no. eh, Miki ha dit que no. Miki. de... Miki fa una, una altra lectura, ja ha dit. Eh, jo, vamos... Eh, mm pense que la preocupació per, per el rival, eh, en el cas del València, mm, jo no la veig habitualment per, per, per damunt de la, de la proposta. Eh? I mm, no sé si, si n'hi ha precedents, però, però també vaig a coincidir en, en a lo millor no tanta a lo bèstia, com, uh mhm. -huh. com, com ho ha dit Miqui, però sí que me dona la impressió de que l'altre dia havia interès en que jugaren tots aquests jugadors en el mig del camp. Eh? La, la de, la eh, de col·locar les capes sí, sí, sí, sí. Està clar. Sí, lo que pasa es que yo creo que después de el equipo con, vamos, el partido que va a fer y la solució que él se va donar, creo que la solució al final y determinante es que es queda Negredo i eso se fixeu però van, se va produir una lesió que canvia la manera de jugar també del Valencia uh -huh. entonces és que un chaval que la confiança encara no s'ha donat però que otro día ja comença a, a oferir cualidades que té i a mi m'agrada molt al final el que se sin sense voler el que Negredo jugant en el centre Paco d'alguna manera col·labora en ell, però el que és molt important és que tinga dos, els clàssics estem antigament, que s'entren bé, perquè això és determinant pel pa, bon fi de, de resultats, i això sí que per a mi és innegociable. El que passa és que no sé com ho podrà resoldre aquests senyors en aquesta idea, perquè entonces sí que el plantejament que ell normalment vol no l'aplica, però Negredo eh, condiciona moltíssim, perquè que necessita són valors per rematar, i se dona compte de quatre balons que tingué pràcticament el rematat de categoria. Una altra cosa pues, que un no la, a l'inot, l'altre anar al costat, però rematar ja com nosaltres esperàvem i com este jugador ha fet sempre. Per tant, que és molt important que si juguem entre darrere, els dos laterals tenen que tindre una, una arribada i un control per passar el valor com tal qual en condicions. Perquè veig del sistema de 3 que ara tu me, me parlaves de laterals, perquè ha eh, abans clarament Julián el que mes equilibrio li li donava a l'equip eh, de todos los sistemas que ha utilizado el Valencia en esta primera vuelta eh, en cuál te quedes o quién crees que le dona mes equilibrio o millor sensació al Valencia? Mira, yo es que más volvemos al gran debate. ¿Los sistemas hacen al equipo o hacen los jugadores? O sea, el mejor partido que ha jugado el Valencia probablemente en la liga ha sido contra el Real Madrid. y ahí lo marcó no el sistema, sino la actitud. O sea, eh, la mayoría de partidos que hemos visto al Valencia, probablemente siempre eh, el equipo contrario ha estado mejor que el Valencia. Ha habido, mm, sobre todo, muchos ratos en el que ha dominado el equipo, aún siendo más pequeño. Y el día del Madrid fue el día que, que bueno, que el Valencia explotó. Creo que, que hizo, a lo mejor, hasta un mal para el propio Valencia, ¿no? Porque a partir de ahora se le debe de exigir todo lo que hizo contra el Madrid que otros partidos no lo ha hecho, ¿no? Pero yo sobre todo lo que creo es en los jugadores. Y entonces en los jugadores creo, estoy totalmente con Ortiz de acuerdo, los laterales tienen que subir, los laterales tienen que saber centrar, si no los interiores, lo que no pueden jugar es para que jueguen los cuatro centrocampistas, jugar con interiores con Parejo y con André. O sea, lo que es es que hay que colocarlos bien y dentro de los bien que los coloques, si alguno se ha de quedar fuera, pues se ha de quedar fuera. Eso es un equipo profesional. Si no, Miki, tenemos sobredosis en el centro campo. Y al final no dominamos, al contrario. ¿Cómo lo explicas? Exacto. Esa, es la respuesta. Ahora, esos nuevos fichajes o jugadores que pide el entrenador, dónde, van dónde los va a ubicar o dónde los pide. Porque si pide otro centrocampista, eh, es que el Valencia ya no puede jugar con más centrocampistas. No caben a lo ancho. mes ya no queden. <laughs> centrocampistas ya no, ya no caben mes No caben, a lo amplio no caben. <laughs> No, yo, desde, desde que tuve eh, eh, noticia de, que, de que Nuno pues, tenía en mente hacer esto, ya digo, antes de, poco antes de, confirmarse el tema de Enzo, pues siempre, siempre, pues eh, es una sorpresa, ¿no? Eh, a mí me daba la, sensación de que el fútbol del Valencia es otro, ¿no? Y, que juntar a Javi Fuego, Enzo Pérez, Parejo, André Gómez, pues, como estáis diciendo, me parecía una sobredosis que no sabía exactamente cómo iba a resolver el, entrenador y de hecho, sigo sin saber sigo sin saber cómo, cómo, pretende resolverla si es que si es que pretende volver a hacerlo no? sí porque eh, eh, está en paralelo si yo pararía de empacho de fet la segunda parte haría un momento en el que el Valencia eh, o, en este caso Nuno retira a Javi Fuego y i deixa Anzo darrere el equipo torna a ser reconocible reconocible Parejo està més alliberat, més tranquil, pot jugar més... I, a veure, i són els millors minuts del València. Eh? En el moment en què... És que Javi fou roïn? No, no és roïn, però hi havia una tal... Hi havia un moment... Hi havia dos o tres voltes, i a més, és que eh, Fogado va nomenar en el partit. Que... Eh, venia que era eh, no sé qui a, a, a, baixava a, defen a la defensa a per una pilota per a pujar-la i agarrava a eh, altre company i liava la pilota per a pujar-la i se quedava mirant i dient, bueno, jo crec que no hi estaven ni... ni perquè no estaven ni ben ubicats en el camp. En si no estaven ben ubicats, se crea una duplicitat d'espai i quan tu t'arriba un valor, t'arriba tu i el company. Entonces tu tens que pelear pel company perquè no saps si el company la va jugar uh mhm. -huh. i al final o la juguen els dos o possiblement també la poden deixar de jugar els dos perquè pensa que la juga l'altre. 12 i 4, anem a fer una pausa per a la Publi. Miqui ja m'ha contestat al voltant de que a ell li agrada un sistema definit encara que puguen haver-ne més. Eh, I jo també vull perquè tant Jaume com Julián me diguen si a ells els agradaria més que el València tornara a tindre un sistema més definit per a afrontar les 10 finals que li queden al València per a estar entre els quatre primers 12 i quart, fem una pausa per a la publicitat estem eh, així parlant d'esport fins a l'hora de la matinada en la 97.7 Ràdio Esports 97 nit JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. El diumenge, la batalla per la Champions es juga a la 97.7 Ràdio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 17, acabeu de sentir-ho, eh? El eh, diumenge, des de les 8, el partit és a les 9, però des de les 8 en aquesta sintonia, el partit entre el eh, València Club de Futbol i el Sevilla, jo crec que va ser un partit... Ah, li preguntaria... El partit de les 7, de les 7 puntos. <laughs> De les 7 puntos. Pues mira, anava a, dir, anava a preguntar quants ne són, però... 7, 7. 7, ara més explicaràs. Però sí que és cert que, tal com està l'assunt, eh, va ser un partit molt important molt important, perdó, i ser del Sevilla el diumenge a Mestallà. Eh, Miqui ja ho ha dit, a mi li agradaria un sistema de referència encara que se pugui canviar. Eh, a Julián ja, ja m'està pensant que el València tinguera un sistema fixe, o si no fixe, perquè fixe tampoc, però sí que majoritàriament fora el de partida per afrontar ja les 10 finals que li queden a aquest equip? Sí, claro, un sistema bàsic que l'equip tenga trabajado, que se sepa de memòria, y a partir de ahí que tenga futbolistas lo suficientemente versátiles como para adaptarse a, cualquier situación ¿no? es que es que lo ha hecho el Valencia durante esta temporada tampoco tampoco le veo tanto misterio la semblanza no muy parecida a la Fórmula 1. La Fórmula 1 son tres, me referís a las rodes, tres tipos de rodes y según el temps pues, están Y y el Valencia tiene que tindre dos, tres sistemas que según el rival, las circunstancias... incluso el terreno, pues que té que variables, però lo més important és que tinga un equip base. I a partir d'ahí, els tocs que necessite, però sempre tiene una referència el meu equip. I quan entre uno, no tinga que canviar dos posicions, sinó que integra la posició de l'altre fent tàcticament, tàcticament, el que feia l'altre. I això és el més important. I com al final és repartir-se l'espai perquè tots corren corre lo que tiene que correr y que no se entropesen. Eh, me hace gracia porque decían uno el otro día después del partido que hay un millón de sistemas. Ah. <laughs> No. Uf, o, sea, no. o sea que todavía le queda. No me piques todavía le quedan Me estás picando la por en el ¿eh? cos, Julián. Me estás picando la por en el <laughs> cos, tío. Dijo él, ¿eh? <laughs> ya, ya, pero recordadme, me estás picando la Y un millón de opiniones sobre los sistemas. Sí, es, verdad, Miki, ¿tú piensas que ya un peri real de que el se, se diluisca eh, en la falta de continuidad en un sistema? No, yo es que además creo poco en, en, los sistemas, que hay tres o cuatro, no hay más. Y además lo que hace cambiar un poco dentro de un mismo sistema son las características de los jugadores que empleas en el sistema. O sea, no es lo mismo tener un interior que desborde, que un interior que arme, que un tal, pero al final juegas con el mismo sistema con un interior de, cada lado. Pero eh, yo, yo es que veo muy, muy importante el qué es lo que quieres ser con el club. Cuando tú quieres ser un club de los grandes de verdad, tú tienes que, tener el sistema y los demás son los que han de intentar eh, cómo conseguir apaciguar tu sistema. Y tú a lo mejor un partido o dos puedes cambiar un poco, pero el estar cambiando continuamente de sistemas, eso lo hacen los, los equipos mediocres de mitad tabla que van cambiando según contra quién juegas. Los grandes equipos tienen su sistema y lo que hacen los demás es intentar que no te haga daño el sistema de ellos, pero tienen su sistema propio. està claríssim eh, eh, per últim eh, i per anar tancant lo del diumenge, lo del diumenge passat eh, a la fi per molt que estiguera Tieso i per això comença la banqueta Negredo torna a revolucionar el partit i no és un jugador que per característiques sigui un, un trencapartits no és un jugador rapidet i cine, però és un jugador que te dona moltíssimes coses i també, com dèiem, la reubicació de Parejo en el camp acaba fent que l'equip torna a fer sí, circular la pilota. Però el que jo estava comentant antes, uh mhm. -huh. els dos laterals que fan d'extrem, sí. uno produït per la lesió sí, sí. de Barragán, jo crec que això és el complement perquè, d'alguna manera, Parejo mereix el valor i els balons poden arribar al, als exteriors i fer els centros, si veus els centros que se produïren, veuràs que van ser tots, a més, acertats. Uh mhm. -huh. Per tant, és que és vital, o sigui, tu li traus doble arribar perquè ha un partit que el València ha tirat a porta uno o ninguno uh mhm. -huh. i l'altre dia, pese a que el València jugara mal, quan se produeix el canvi de Parejo, perdó, el canvi de Negredo, quix al camp, els dos laterals comencen a jugar i a centrar bé, Parejo comença a marxar-se, jo crec que farien més ocasions que els 4 o 5 partits que, que el València falla fora. Ja, no? Dos o tres rematades de, de Negredo de, de camp. Imagina la diferència. Bé, si va ser un partit horrible, uh mhm. -huh. n'hi ha una condició molt favorable que ens pot ensenyar el camí i este camí el eh, València no el pot despreciar perquè si no li arriben valors d'alt de fet han estat a vegades quan t'han parlat dos puntes si no arriben valors per què vols dos puntes eh, l'important és que hi hagi centres que vagin a favor de com i qui remata per mi el canvi de la primera a la segona parte no és un jugador ni dos és l'orden és l'orden quan, eh, quan l'equip ataca i el, a la vez el contrario ve que ya no puede salir, como salía en la primera parte y te sorprendía y te creaba dudas, a partir de ahí ya eh, el otro equipo no le queda más que meterse en su área y el Valencia colgarle balones a Negredo porque uno u otro, aunque bueno, <laughs> quedaban siete minutitos, ¿no? Sí, sí, pero ya había hecho dos remates importantes. Está claro. Uno u otro te va a entrar tampoco lo tiene fácil, ¿eh? Porque aunque tiene la espalda ancha Negredo, siempre tiene un jugador encima. Sí, uno dos. uno, dos. jugadores colgados de la tenía dos. <laughs> Ayer, ayer, vi dos penaltis en Elche, <laughs> de los que a Negredo le hacen 25 en cada partido. Sí, perfecto. Por ejemplo. Sí, el que hay en esos contactos del área, si en penal Ya n'hi però... ha uno clarísimo contra el, contra l'Almeria, n'hi ha un que és eh, evidentíssim que pero no... El, el, el que ahí per mi me fa és que quan remata el mm. gol Negredo els altres dos xavals pareixien que eren juvenils i alguna periodista ho havia dit l'altre dia uh mm-hmm. -huh. diu la sensació d'un poderío quan remata i una facilitat d'anar però no sobrat d'orgull sinó mm-hmm. sobrat de, de características físicas. Él cuando la ve volar esa pelota ya dice, esta es la mía. <laughs> Pero es que eh, esta, dije. esta me la has puesto donde yo te dije. Están esta me la has puesto donde yo te dije. Están defendiendo dos defenses y es que el Cisa, pero como si fuera... <coughs> Sí, la verdad, la verdad es que sí. Eh, eh, a eso fue que el eh, Valencia acabe guayando ese con, con medio Julián. Eh, me la has puesto donde yo te dije. Y a la y ese sí, poderío físico que se Heredo... Mensaje marca diferencia que es el que, per això s'ha pagat els diners necessitant era lo que tenía que ser yo espero que no pare no pare, a partir de ahora eh yo eh, eh, mira el día del es la hora ya ¿eh? el día pero tiene que alimentarlo eh el, si no, sí, mira el día del español que se llama yo de Copa la nada yo le iba a ver algunos gestos a Negredo de para que no le no le arribaban balones El, tipo Luis Suárez, no? En el, sí, en el, en el de esta sequera que jo estic patint jo ja no puc fer més per a, per a trencar-la, per a arreglar-la per això m'he quedat en aquesta frase que diu Julián me l'has puesto donde te l'has es que no, no, no, no había dicho el diré jugador es que hay hasta, incluso hay otro jugador que uh -huh. supongo que será Paco eh, esperando ese balón de no, es Rodrigo, el que Rodrigo. está per darrere es Rodrigo si se descuida se lo lleva por delante también. No, igual. Ver, <laughs> estrés Esta, esta és mía. S'ha fet els estrés totalment. Després del partit, eh, Nuno, a banda de dels mil sistemes que m'acaba de dir <laughs> Julián, que m'ha ficat la pell de gallina... A tampoco eso, eh, Sí, no. bueno... Eh, parla de setmana important, de canvis en la plantilla, de canvis estructurals. Jo no sé fins a quin punt eh, mm, és bo que l'entrenador, eh, no sé si per el seu compte i risc, acaba siguiente el portavoz del equipo a certes es coses. que le agrada, le agrada, això, eh, le agrada, le agrada, le agrada moltes voltes agradar-se davant dels micros. Yo mm, no sé si el entrenador es zapatero a tus zapatos y a mí me da la impresión de que a voltes eh, no en estas cosas en las que vol exhibir eh, poderío múscul, què diuen? Eh. múscul, en efecte acaba, perquè clar, ara ja està eh, primer que pensa quan eh, va parlar de canvis estructurals hasta està, els botillers estaven acollonits perquè diu, a veure què va passar, clar, qui té en aquests moments dudes tots tot. I ara va matisar, diu, no, no, és un tema purament deportiu, de jugadors i tal, bueno, però no, no assustes, no, no us fiques tots, perquè el, la sorpresa l'altre dia era que a què se referís, a I, clar, realment, eh, al final... Va alçar dubtes, matisa. va alçar molts dubtes. Julián. Bomba, traga aire. Jo... I, i perdona, que, que, jo que pienso... detalle, abans de que me contradiràs que me contradiràs però sí que tot el món sap que n'hi ha un run-run, un rumor que ningú ha confirmat eh, perquè a més a l'inrevés s'ha desmentit el rumor eh, que Rufet aniria perdent poder en favor de l'Uno ese rumor està practicant des que arranca la temporada en l'arribada definitiva de Meriton a... clar, quan un altre dia diu, diu lo que diu hi ha moltíssima gent que lo que pensa no, el que pensen també és que pareix ser que el Barcelona li ha oferit Arrufete la direcció tècnica. Entonces també això... podrà ser una conseqüència de buscar un substitut. Però si no és així i mm. Rufo perseguís realment està en el València, està eh? fent tot fenomenal sí. i a mi m'agradaria una de les bases del València encara que sigui la, cada menor la seva continuïtat perquè estan fent molt bé i el que ha fitxat s'ha dirigit econòmicament molt bé i deportivament està resultant fenomenal Julián jo crec que tenga poder, más poder quien lo tenga, eh, ni Nuno, ni Rufete, ni, nadie están ahí para montar incendios en el Valencia. Entonces, buena frase. Si, si el entrenador tenía ganas de montar un incendio, pues yo hubiera preferido al Nuno desde principio de temporada que, que saliera y dijera, hemos ganado, hemos sufrido, hemos hecho 38 puntos y señores, todos para el domingo que viene a muerte a por el Sevilla. Es en uno, es, en uno hecho yo de menos ahora. Es en uno. No sé. Eh, no sé si metió la pata, si no, si, si, dijo lo que no quería decir o no, dijo lo que quería decir. Me da igual. Eh, Miguel, ¿tú, qué, tú, tú, piensas que a Voltes el, el entrenador de Valencia le agrada exhibir poderío de, de los micros? Hombre, no es la primera vez que hace comentarios que... Ahí te pregunté que, hubiera estado mejor callado, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que con este comentario lo que lo que deja claro es que si quiere traer jugadores eh, está diciendo que para quedar el cuarto necesita cambios. Sí, sí, sí, Entonces eso hay. Si traen jugadores va a tener un problema porque si ya le cuesta dejar a Capos fuera, <laughs> si trae jugadores... Ampliaré el campo. El, terreno me No, me sample, joder. Y Después, si no trae jugadores, los jugadores que están ahora saben algunos que por el entrenador no estarían, que quiere otros. sí, bueno. Porque no van a fichar a nadie para que no juegue. No van a pagar 20, 15, 25 y traer un jugador que no juegue, ¿no? Y yo, fíjate, te voy a poner un apunte porque el, domingo vi un partido, vi el Atlético Madrid contra el Granada, y a, a Robert. Sí y me pareció muy buen jugador. Pero muy, muy buen jugador. Probablemente fue uno de los mejores jugadores del Granada. Seguro. Me, pareció un chaval que, no entendí el por qué eh, no se le ha dado ni una sola oportunidad. Pero Miki, con un matiz de que encima la posición que juega Robert el Valencia en estos momentos. Es la que no tiene. <laughs> o sea, más allá. Es la que se supone que, está pidiendo. eso te digo que eso sí que clama al cielo. Bueno, pero bueno. Igual si después nos traen un top, pues haremos ¿vale? Yo ni, ninguno de los que va a salir eh, creo que le venga de nuevo, porque... si no se han utilizado, pues tampoco... Ninguno es de los que están actuando habitualmente, entonces por ahí vamos tampoco... No, pero Julián, yo no me refiero a los <laughs> que van a salir de la plantilla, porque los que van a salir de la plantilla seguro que todo el mundo, si tuviéramos que decir tres o cuatro... Apuntaría y fallaría en fallarían Pero lo que sí que sienten es que el jugador el que está jugando ahora sabe que cuando vienen nuevos no es el que va a salir de la plantilla, pero son los que van a salir del equipo. Y, pues, y desconfianza, quizá. No, y pocos partidos porque verdaderamente nos hemos quedado con la liga y tal cual. Entonces eso son menos oportunidades a la fuerza, o sea que no es que van a... Es complicar repartir minutos. Sí, pero a contentar es difícil. Lo que pasa es que sí, que tienen que que fijarnos un poquet de que acaba la primera volta i que totes, diguem, els desacuerdos que han hagut o, uixes pujades i baixades uh mhm. -huh. pense que va ser el moment de quedar-se ja en, en la bona, no? que és el que esperem que la segona volta, l'entrenador ho diu jo també crec, que els rivals que se han ficat ahir, pues, d'alguna manera estan van a tope i no estan fallant per tant tu tens que, que per superar-los tens que fer el mateix i superar-los ara té, en les seues condicions les té són equips que tenen que vindre així sí i n'hi ha un partit que estàvem parlant dels 6 punts, uh mhm. -huh. que és el diumenge, i que no hi ha discussió. Tres que guanye, tres que li lleve, i el gol a veure són 100 punts, i no hi ha discussió. I si no, els, ho feu antes del partit, i quan acabi el partit, això us acabi, ho veureu. I això, estem parlant, eh, imagina el que estic dient, en un partit, aconseguir el botí de dos, això és espectacular, un rival directe. O sigui. Ara, ara després m'ho explicaràs, perquè, perquè eh, vull que... I hem de parlar del partit de valència sevilla de, de València-Sevilla, perquè que ara mateix, per a mi... Eh, se convertís en un partit importantíssim, però importantíssim tenint en compte que es de tener una un de la nada i que eh, el, el, el gol a veres per a la tornada eh, te pot facultar que tot l'any passat l'any que ve estigues o no en Champions eh, eh, a un moment d'igualtat de punts per tant, aquest partit es ve fonamental i a més amb alguna baixa important, com és la de Barragan que a la fi ha acabat sent titular indiscutible en el València i que s'ha de perdre aquestes pròximes setmanes. Però encara tenim que parlar de més coses. 12 i 31. Fem una pausa eh, i en tornar també avaluem la primera volta de València en la enquesta que vos estem fent en el Twitter i també amb alguna de les vostres eh, respostes, eh, en, respostes perdó, en arroba esports 97 i amb Julián Montoro, amb Jaume Martí i amb Eduardo García Beldà. Miqui, fins a la una de la matinada. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. JR Valle, tu concesionario SEAT, en la pista de silla en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. El diumenge, la batalla por la Champions es juga a la 97.7 Radio. punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 El Partit. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Esports 97 NIT. El teu equip, la teua ràdio. Sí. 33. Avui no hi havia una pregunta, hi havia 12 per a la gent del ah, sí? Twitter. Sí, sí, hi havia 12 perquè estem fent una, una enquesta eh, en la gent del Twitter. Eh, són 12 preguntes, nota de la primera volta, nota en 1, millor jugador de la primera volta, jugador revelació, pitjor jugador, la millor virtut de l'equip, el pitjor defecte de l'equip, acabarà l'equip en Champions, millor partit, pitjor partit, si fa falta reforços i que s'enfibratio en quines posicions. I la gent va responent, per exemple, Martí Romero a la nota li fica un 7, a la de Nuno li fica un 6, eh, jugador millor de la primera volta fica Gallà, Rebre també fica Gallà, pitjor jugador fica Felipe Augusto, eh, la millor virtut de l'equip la capacitat de reacció, eh, el pitjor defecte la falta de concentració si l'equip acabarà en Champions Martí diu que no el eh, eh, millor partit diu que contra el Madrid el pitjor contra el Deport que fan falta reforços i que hi eh, fitxaria un mig organitzador per exemple eh, Dani Jornet entre altres un 7 eh, per a l'equip un 6 per a Nuno millor jugador Otamendi revelació Gallà pitjor Filipe Augusto la millor virtut de l'equip l'esforç la pitjor la motivació selectiva eh, si l'equip acaba en Champions diu que sí eh, lo millor a casa amb els grans eh, el pitjor diu eh, partit diu contra el Depor i diu que no fan falta reforços Toni Lázaro, un 5 a l'equip un 5 a Nuno perquè no és autocrític eh, el millor jugador el jugador revelació posa José Gallà el pitjor fica Felipe Augusto la millor virtut la defensa la pitjor la pobrea en atac eh, el millor partit diu que és difícil eh, no, Eh, acaba l'equip en Champions, diu que és difícil saber-ho, el millor partit del dia del Madrid, el pitjor partit del dia de l'Espanyol en Copa, i diu que no, fan falta reforços. César, per exemple, diu un set a l'equip, un 6 en 1, el eh, jugador millor de la primera volta, Otamendi, el jugador re revelació Gallà, el pitjor Felipe Augusto, lo millor la velocitat de contracolp, el eh, pitjor el canvi de sistemes, l'equip sí acabarà en Champions, el millor partit contra el Real Madrid, el pitjor contra l'Espanyol i no fan falta reforços. Eh, més eh, per exemple Sergio Marín fica un 8 a l'equip i un 8 a l'entrenador millor jugador Tamendi, jugador revelació Gallà, pitjor jugador Felip, Felip eh, Augusto que se s'han dut totes eh, eh, Pleno, eh, alguna també estic veient és que està, la gent eh, és impossible llegir-los tots, està la gent responent des de les 6 ja, de la vesprada va, va i alguno, algun, alguna s'ha dut també Joel però vamos, entre Felipe i Joel majoritàriament Filipe eh, jo m'he de dir jo que tots eh, major virtut de la defensa eh, la pitjor el jugar fora, el rendiment fora de casa si entren en Champions el millor partit contra l'Atlètic de Madrid el pitjor partit contra el Deport si fan falta reforços i diu que una banda i un mig centre i per exemple apassionats diu un 8 per a l'equip un 5 per a Nuno Gaia com a millor jugador Gaia com a jugador revelació el pitjor Felipe el millor efectivitat de la defensa el pitjor la falta d'humilitat si acabarà en Champions el millor el partit contra l'Atlètic el eh, pitjor del partit contra el Llevant si van faltar reforços i diu que un mig defensiu això és entre altres, eh? estem eh, repassant una enquesta que la vam mantenir fins al divendres eh, divendres mirarem i intentarem treure més o menys uns totals de les notes, de jugadors, etc etc. Eh, també li demanarem als companys de Super, a Julián i a Carlos també que fa, donen la seva opinió i els seus eh, eh, les seues notes a, a l'equip. Demà te ho envie, tranquil. Demà ho envies? Fantàstic. Eh, 12 i 37, senyors, eh, precisament eh, estàvem en això eh, i, i anem a entrar ja en això. Primer que res, com a començament de la segona volta, jo m'estava dient els punts que pots treure en el partit contra el Sevilla. Ara mateix hi ha un punt de diferència entre els 38 del València i els 39 del Sevilla. Sevilla és quart, està en Joc Champions, el València és cinquè, li falta... El Sevilla té un partit menys. El Sevilla li falta un partit menys. En tot respecte, sí, sí, sí, està clar. contra el Madrid, Con, i això ha que, hay que valorar-ho i bueno, per part d'ells. Però bueno, eh, quants punts en aquest enfrontament directe, tenint en compte el Jaume que en la nada, en Sevilla, se va quedar empat a un, i que el que guanyi este partit se du el gol a veres al seu favor? Pues si tu, si tu d'una manera guanyes, sí. és, és que és l'aspiració. Sí Comencem sí. a contar. Tres que, marque, tres que, que, que sumes tu. No, no, agra, tu agarra una quantitat. Piques 27 i 30. El, el... Sí, igual té la posició, 27 i 30. No, no, però hi ha un punt de diferència entre València i... No, però és, és igual, jo estic parlant dels 3 punts. Sí. Igual que hi ha un punt que n'hi hagi... Vale. Si tens, imagina't, una diferència de 3, per dir-te algo 27. Si el que guanya aquest de 30 se'n va a 33, 6 punts. Si llavors vale. l'haveràs, 7. 7 punts per a tu. Pues a mi és eh, fijo. De diferència. Home, és que, és, encara que estiguin empatats. Sí, sí, sí. És que si no, eh, un no se'n va, se destaca 3 i 3, 6. Jo us veu amb mirar així. set. Esteu d'acord que és un partit que és, que és de 7 punts mirant-ho de manera optimista o pessimista, segons se vulgui veure? És que el que suma uno, l'altre no ho suma. No ho suma. Són, són en la mateixa jornada. Jo allargaria una miqueta més. Mm. És Sevilla, eh, Màlaga, després Màlaga, pot ser? Després que és un... Espanyol. Crec que hi ha un Sevilla... No, no, n'hi ha dos partits en eh, casa, que és Màlaga-Espanyol. En casa no, fora. en casa d'ells, perdó. Fora, fora, fora. Que jugaven a en casa. Després vas a Màlaga i després vas a Cornellà al Prat. Exacte, els dos seguidets. Fora. Després ve el Getafe i després vas si a deixem, vaig a deixar de moment a banda al Madrid i al Barcelona, mhm. uh -huh. Atleti de Madrid, eh, Villarreal, Sevilla, són tres, eh, tres potencials eh, rivals uh mhm. -huh. que, si no m'equivoque, els tres tenen tres competicions en les pròximes sí, això és, setmanes. Això és, això és... En les pròximes setmanes eh, és el moment d'aprofitar això claro. eh, el partit del Sevilla el, el dia de Màlaga, el, el dia de la però no són, tots els rivals no tenen el mateix este és un rival directe bueno, sí, i això és que és indiscutible sí, sí, sí, si el Sevilla sí. te fa el milagre per part d'ells de guanyar-te te deixa... Així, així parlem quart, quart contra quin, per això parlava jo del, del... Per això és tan important la victòria contra el Sevilla. Els que has dit tu són partits de 3 punts. Uh mhm. -huh. L'Espanyol. El Malga d'una manera s'ha d'estar despenjant. Bueno, si li guanyes, millor que millor però aquest sí, partit però... del Sevilla és de, de lo que queda ja sí, de la segona volta és, que... és el sí. partit més important i quan mica el Villarreal així sí, però, però tu tens que, que eh, no tens que guanyar-li un partit tens que, tens no, que aprofitar parlant... el moment de que això, ells ara tenen això la mira més allà, jo estic parlant del diumenge i sí, més que el diumenge no m'agradaria pensar ja en el dia del Màlaga perquè és tan important este partit i el que no vull que és marejar els que comencen a voler la classificació este diumenge és el Sevilla i se juguen el que se juguen Després, el que tu dius és més allà de lo que queda l'estratègia de que el València està en una competició, els altres estan en tres, que té molt de mèrit, i tots pensem que físicament s'ha de que acusar, però de moment no estan acusant-ho, ja que això ha que valorar-ho per part d'ells. Està clar. Eh, veus també que és un valor tan important, Miqui, per a... el diumenge, per al València? Hombre, es un partido importantísimo, es un partido que, que además rival directo, rival que en caso de empate a puntos eh, lo superas, yo creo que es uno de los partidos, digamos que están marcados durante el calendario en lo que queda de temporada, ¿no? Pero al final, eh, lo que dicen los dos tienen razón. O sea, puedes perder el día de Sevilla, que si ganas todo lo demás, al final eres cuarto o tercero seguro. Seguro, pero Sevilla <laughs> es que si pierdes ahí, tienes que hacer un sprint increíble hay unos que tienen marcado el que si tú los ganas, pues das, te permite después cometer más errores. Si tú, en cambio, pierdes con el Sevilla, prácticamente tienes que ganar casi todo. Pero es que te lastra mucho más perder contra el Sevilla que con español, eso está claro. Pero yo, mi, mi, mi cuestión es cuando, cuando hablamos de que el Valencia quedando cuarto es un éxito es un éxito comparado a qué? A la temporada que hizo el año pasado. Pero hay una cosa, del Valencia del año pasado al Valencia de ahora han habido siete, ocho... nuevos jugadores. 11. en el que ya no se le puede exigir lo mismo a lo del año pasado que a lo de ahora. Entonces, a mí me sorprende el que yo es que creo que quedar cuarto, habiendo estado eliminado ya de la Copa y no jugando en Europa, yo creo que es la mínima obligación que tiene el equipo. Me sumo. Es la mínima obligación. Si dijeras quedar tercero, quedar segundo, un éxito. Quedar cuatro, cuarto, lo normal. A partir de ahí, un fracaso. Pero tienes que ver la situación de cómo está el Valencia, los mismos cambios que tú dices, y hay que valorar que son condimentos que le das al entrenador, también es una obligación y trabajo de entrenador de esos jugadores hacer un equipo, que es lo que está haciendo, por lo es lo que esperamos. Por lo tanto, eh, una plantilla, a veces tú sabes que hace un planteamiento, en la primera temporada no se materializa todo al 100% y estamos avanzando. Yo creo que la, primera, la primera vuelta nos vale para, para exigir en la segunda y en eso estoy de acuerdo. Que pues tú si quieres le dices a un entrenador al que tú quieres, le dices, ¿prefieres el Valencia del año pasado o tener el problema de acoplar a Otamendi, Mustafi, eh, André, Negredo? verás lo que te elige. <laughs> Sí, sí, no, no, sin discusión. Está clarísimo de que la exigencia deberá ser ese, pero la realidad marca de que tienes una competencia real muy potente y, y para mí el cuarto es no es que sea el objetivo, sino es lo mínimo que tiene que hacer Valencia. Pero que con eso daríamos o conseguiríamos lo que toca, no, no más. El otro objetivo del tercer sitio sería espectacular, pero para eso Valencia tiene que cambiar y hacer de todos sus proyectos un equipo ya definido y que la segunda vuelta marque eh, el terreno, como se dice. Yo creo que el gran reto en esta segunda vuelta es manejar la presión, porque eh, en el Valencia el discurso que hay y el discurso que escuchamos es que la Champions, otro año sin Champions, es un desastre y es un golpe mortal al proyecto del Valencia. Eh, yo creo que la rueda de prensa del otro día mm, abre un poco, o sea, cierra la primera vuelta, pero abre eh, la pelea y la recta final por, por, perseguir ese objetivo. Por eso hablaba yo antes de, que, de que mm, me gustaría que en estas circunstancias, porque es realidad la Champions y se plantea como, no, como un objetivo ni como un éxito ni como nada sino como una obligación económica absoluta entonces por eso yo decía antes que me gustaría que el entrenador fuera el primero en marcar los tiempos y en serenar eh, eh, los ánimos y en tranquilizarse y en no montar líos. Porque es, es, que no, es que es la semana del Sevilla en la que, como bien decís, eh, se un partido importantísimo y me da la impresión de que estamos empezando a sobrecargar ahí de una forma tirarse, tirarse balas a los pies, eso no, no funciona. Bueno, ya lo he dicho. Està <laughs> clar. la última la pausa y tornem. Pues pasa alguna pregunta de la encuesta alguna solta, eh, de la, de y también también entrem en el tema de, de reforços què s'ha demanat, com s'ha demanat eh, a qui han tocat, qui sona aquestes coses que vos agraden tant 12.45, vinga, fem una pausa i tornem de seguida per a tancar l'esposa del nostre nit d'avui consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. El diumenge, la batalla per la Champions es juga a la 97.7 Ràdio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 El Partit. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48 eh, es queda eh, aproximadament eh, 12, 9 minuts de tertúlia perquè eh, avui com és dilluns dilluns postpartit amb els amics de Ferto Peugeot acabarem amb els 3 gols que el València li va endossar el eh, dissabte passat a l'Almeria senyors, eh, una de les preguntes que estem fent en el dia d'avui als nostres oients en, el, en la eh, en enquesta és li fan falta reforços este València i en quina posició penseu que li fan faltar reforços que no li fan faltar reforços penseu que l'entrenador se va accedir l'altre dia eh, parlant clarament de que vindrien futbolistes eh, queda oberta la pregunta jo crec que reforços si té una banqueta espectacular una plantilla espectacular i el que té que fer aquesta plantilla és aconseguir un equip i això és el seu reto i el seu treball i jo crec que fora d'això en aquest moment no toca Julián Miqui Miqui Te quiero ir. No, Julián, Julián. <laughs> es que te quiero ir. Están pasándose la pilota vamos a ver. Yo creo que para las aspiraciones que tiene el Valencia este año, tiene una plantilla muy buena para conseguir lo, que se ha propuesto. Mira, yo coincidís que tú, Miki. Pero hay, pero hay una cosa que está clara. Si el Valencia puede fichar, por ejemplo, a Reus, bienvenido sea. Si tú fichas... Pues, pues, <laughs> Reus Amposta. Claro, posición, la que sea si trae un jugador top, puede fichar en la posición que, que quiera que refuerza el equipo. Eso está claro, Miki... o sea, además Su sucremes es ojalá Ojalá... si veo un refuerzo... Pero lo que no podemos obviar es que la plantilla del Valencia es una señora plantilla y lo que hay que hacer es sacarle el provecho a la calidad que tiene y yo creo que esa es la contestación primera que nos pidéis ¿no? y, y sobre todo hay una, una contradicción si a uno le damos habiendo habido siete fichajes, una toda una primera vuelta que no se le exige porque tiene que formar el equipo, si ahora se le fichan dos o tres más, que estamos la segunda vuelta. No tendrán que desmontar más o menos lo que tiene organizado. A más, claro, a más gente nueva tienes que volver a recomponerlos, colocarlos reubicarlos y, sacar a alguno de los que está jugando como titular. y cambiar el sistema a lo mejor. Ah, otra vuelta. Pero <laughs> más, más allá de, que... Eh, hasta mí les comes Básicamente estoy de acuerdo en, que, en que hay, hay posibilidades y hay y hay plantilla para, para hacer cosas. Eh, después de salir Robert, después de salir Carles Gil y con la posibilidad de que salgan futbolistas que no te están aportando nada y probablemente no te lo van a aportar. hablar de tres creo, más. Creo, creo que sí, sí existe una obligación de intentar mejorar la plantilla eh, en, lo que ellos consideren en base a, a lo que el entrenador hable también y la idea que él mm, transmita de, qué forma y, y con qué sistema quiere, quiere, jugar, ¿no? Porque también también quiero yo pensar, no, es, no, es que, no es que piense que ha pasado ni, ni que vaya a pasar, pero eh, quiero pensar que si de una semana a otra hay un cambio de sistema, otro, otro y otro, pues eh, también en cuanto a, a la hora de reforzar, pues habrá cierta incertidumbre, ¿no? Y, cierto que, queremos uno para jugar con, tres, con dos, con cuatro o cómo. Això és, una, és una bona puntualització. I això, al final, tu creus que van a tindre la memòria per saber tots els sistemes cada un d'alguna manera se tenen que reubicar avui jugué així, demà jugué allà això no és bo Home, el, mateix, jo entenc, una, jo el mateix en una principi de temporada parlava d'automatismes i de rutines sí, però això clar, és automatismes és impossible això és d'alguna manera pues, sí, jo entenc que tinc que fer proves i tal però arriba un moment que tens que dir ja tinc una, és com un puzzle ja tinc quasi me falta un foradet vale, però no desmontes a vegada el puzzle <clears throat> es que si ahora el entrenador dice es que vamos a jugar con tres delanteros siempre pues, pues a lo mejor hay que fichar otro delantero pero que no dic, anava a dir que collons o, o vamos a fichar, no sé però que no és problema de delanteros, el problema és claro. que al delantero o al delantero li s'arriben balons sí. que mos han passat el dia de la Bilbao mos passa que teníem una delantera fenomenal i si no arriben balons, doncs pues, pa què la vols? Per tant, és que tens un equilibri i saben, segons el delantero que tens tens que veure com l'alimentes de la millor manera i això és el que estàvem parlant com un exemple de Negredo que Negredo necessita aliment i si és de les bandes i en centros, millor que millor, la s'ha de demostrar i no l'altre dia és el històricament Negredo com fas gols i, i claro, i ese don que té el jugador i que té la sort de tindre el València uh mhm. -huh. li té que entrar un rendiment que estarà, el xaval ha treballat molt però li falta fer el que més li agrada i el que més necessita València, marcar gols que és marcar gols, eh, en efecte. Eh, eh, per això jo dia eh, alguns dels propis que han vengut sonant en el dia en el d'avui este matí, els eh, companys de Super eh, publicaven el tema de Fede Cartavia, que està en el Córdoba, que està mm. cedit, eh, però que el Córdoba el podria comprar per 8 quilos. Ha vingut l'oferta de la Premier. Hola. Me diuen que pot ser del Tottenham Hotspurs, que posaria 10 sobre la taula. Què vol dir? Que el Córdoba compraria per 8 al jugador de la València, és a dir, la València li, li encauria un 8 sea, quilos. Més de, més de 8 no. I hi hauria 2 quilos, però el Córdoba de, de, de no res, d'una sessió, en principi, no, no, i, de compra... I, i, i d'haver-lo utilitzat. I ha utilitzat, li plourien 2 quilos i la mitja volta que utilitzat el jugador, i la València li encauria un 8. Situació que el València podria aprofitar, i això és 8, per a fitxar també. Bueno, pues tot, tots els moviments tota, València... Tota pedra fa paret. Si té aquestes possibilitats, a mi em pareixeria fenomenal. El que diu Miqui, si tu pots tindre una ocasió, no tens que desaprofitar-la. En efecte. També ha sonat en les últimes hores el nom de, de Darren Fletcher, del jugador de 30 anys del United. Eh, no és que sigui una primera opció. Però, per favor, jo no... Sí que ha sonat aquesta opció, sí que algú ha dit al València que el ah, jugador vol eixir d'allà. Ah, bueno, que li han dit al València que, vol eixir. I que, és, en que efecte, estarà... Eh eh, eh, eh, és un jugador que coneixen totes les secretaries... Eh, tècniques del món. Precisament perquè acaba contracte i Correcte. té una edat encara. crec que son 30 o 31 anys 30, que tiene Fletcher Sí, pero bueno... a la posición que té, quina ha sido el Valencia si la mejoraría el que eh, un sis La un 6. Pues seria un, de un, <laughs> seria un otro capo. <laughs> Otro más. Otro capo a jugar, Vicky para, para poderlo a cambiar otra vez el sistema. Otro más. Seis en línea. Fletcher era un jugador normalito y ahora mayor. Será, pues... No, no lo veo. Eh. Normalito mayor, o mayor normalito. O no. Per tant, jo crec que per això estàs, el que estàs dient tu, un jugador que siga top, un jugador que puga si marcar les diferències. Que siga... Claro. Que va diferències. agarrar ganar algo de lo que tens així, perquè té menys projecció per l'edat i tot, pues no, no arriesgues ahí. Pero com estaba diciendo Miki, no Miki, cuando ya estaba bien de edad, era normalito, pues ahora que ya ha cumplido unos años, imagínate, ¿no? Pues eso, normalito, mayorito. No, no lo veo, no lo veo del Valencia. La prueba es que el Manchester está haciendo una campaña regular por ponerle algo bueno y Fletcher juega poquito es que no puedo jugar en la plantilla que te lo menos en las figuras que te no es, imposible es, que lo, tiene que poder más <laughs> pero, eso suena mal para sí el Manchester no tiene no tiene mucho de, contención, de ¿eh? no está claro en Bangal són més jugar en, cap endavant que cap endarrere eh, el sistema del United en este, en este clar en este cas, perdó i amb l'arribada de, del eh, manager manager entrenador, Estefan les coses eh, holandès al, al, a l'equip de d'Old Trafford, pues, lògicament jugar cap endarrere és jugar, és jugar poquet. Anem a anar tancant, perquè com deia els últims minuts seran per, a, per als gols, a més a més de Ferto Peugeot eh, li vaig a preguntar per a anar-me'n ja a Julián Montoro la portada de Madre Super, ¿Qué vamos puedes contar? Que es la Sí, sí, sí, sí. Eh, vamos a vamos a hablar de la revolución que se prepara para la recta final del mercado de enero. Bueno, pues eh, entradas y, Y uno de los fichajes de invierno del Valencia es Nicolás Otamendi. Después de haber rebotado la oferta de 35 kilos. que mañana confirma en Super que que ha rechazado y ha optado por, por, por, seguir en el Valencia a pesar de tener una oferta importantísima sobre la tabla. Muy, muy, muy suculenta. Ah, gracias, eh, Julián. Fins Chao me gracias. Miki, muchas gracias. Vale, Miki, muchas noches. O deixem així. Eh, recordeu, pròximes Sport. amb l'esport, demà dos i mitja al Levante quan l'Evat 97.7 Radio y Peranit 11 nit 11 i mitja arribem des antes de nit. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu. Volixem amb els gols i els amics de Ferto Peugeot, amb els gols del dissabte passat. I fins demà. La tella en el moment del conjunt de Mestalla. Ha servit des de la banda Barragán. La toca per a Mustafi. En el 9 per a 10 de la primera part. 0-0 encara Mestalla. No ha marcat el València. Quan el València no marca en els primers minuts, s'hi entregant els partits. André Gómez de primera per a Alcázar, que ha vingut a rebre la banda. Cau Alcázar a terra, però torna a rebre per André. André l'envia a la frontal de l'àrea fàcil per al porter, per a l'altíssim porter al granadí Julián, el portero de la Almería que ha prácticamente en la línea de la frontal del área. La recupera Valencia, Javi Fuego, pero André Gómez, perdón, pero Enzo Pérez, a Enzo pera Javi, Javi Darrere, pero Escodra Mustafi. Se incorpora la Alemania, la Isabel la Barragán, Barragán pero Enzo, Enzo de primer espera Rodrigo, Rodrigo pero Enzo, Enzo bueno que es el que fa, Reteles Félix Enzo Pérez, la Argentina presenta plegada, l'envia de Rodrigo, Rodrigo a de Pedre, Ahora que es el que fa, la entre el espera a Parejo, Parejo pero Barragán, Barragán per pues Barragán la deixa darrere. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Queda para Dani Parejo. Parejo que intenta servir de primera espera. André Gómez. André que se va per banda izquierda La demanda, eh, Paco Alcácer que se va pela al centre. Le acaba de abrir el corredor André Gómez. André que se va para la izquierda Ahora que fue André Gómez en la arrancada del portugués. Retel Félix, No te la cara la pasada, ahora sí. La toca para Javi Fuego. Javi Fuego fa un retall. que para el centre. Pero més a eh, Dani Parejo. Este sobre Enzo Pérez. Enzo para la arribada de Mustafi. Mustafi al central. tiene que frenarse, toca, menta, toca nuevamente al centre. pero Enzo. Enzo exterior, exterior, Mustafi, Mustafi en la banda, la demanda el de Dani Parejo, vía Rebre el deu del Valencia Club de Fútbol, ahora que es el que fa Parejo, Parejo la toca para André, André para Parejo, Parejo nuevamente para André, André en la frontal para Paco Alcácer, Alcácer en el área, se ve para Rodrigo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, El balón para Rodrigo de Polo intenta la para Gallá, Gallá desde la banda. que fa intenta y sigue Gallá. Se va del primer, arriba la línea de Fons, la centra Gallá, al segundo pal, Negredo,